Sinoć ćemo sa ajetom koji smo prošli put na namaz. Na namaz imamo prvi dio. A ovaj drugi ćemo dio na također na prvim dijelom također. Gdje kaže subhanahu wa ta'ala Jemme ja'uddu zanimu ala jedeji. To je zanim na dan kada će zanim grešnik, fadik, pokvarenak na sudnjem danu ja'uddu jesti ala jedeji svoju مهلك الله عز وجل يديه يدي أنا روكا يديه يديه يشيروا يتلقوا بي روكا Kada te da jedne svoje ruke, odstine se ko brige i strah ko čini. يقول يا ليتني اتخذت مع رسول صديقا i govoriti da je kakve sreće da sam uzeo poslanika sebi za uzora i da ne bude taj koji će izrasirati puta dunjalu. I rekli smo da će propasti svako onaj koji bude mimo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a bi nam uzimao sebi za budite koga god da uzme sa dunjalu u tebi, da vodite da ti tumači Allah u vjeru sve veći složu, Zato onaj koji je sebi se stredo nekoga šteta ili jednog učenjaka ili bilo koga da mu tumači vjeru da ga pita, propašće. I tako su propane generacije. Kada su mimo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sebi zabali ličnost, da ga primjeri. لقد كان لكم في رسول الله أسفة حسنة إذي إما تسامه والله هم فوقنيك نجل نجل يجل نجل I govori ti da sam kakve sreće, ovo kaže naš narod, ja ne izbeli ište hrstu. Ono su kaže da sam Bog, to je taj ima. Kad na, neko kaže, hej, da sam Bog, da je tako i tako različit. Da sam Bogdan to je to rekao. Da nisam Bogdan to je to uradio. Zbog tega? Jer se kaj je zbog toga se rekao i uradio. Tako te vali na sudnjemu danu šta? Da se kaj je to je mimo Allahu poslanika sve mudo neko ko će mu citirati kodan ga voda uvijek. Možete misliti kako se ljudi varaju. Izaberu nekog da ga na daljinski vodi i da postane njegov krijeći sljedeći. A stalo govori to, to mi je to zabrano. Allah mi je bilo vraćao, mene vraćao je da mene, da mene ovdje malo vraćao pitao. I da mene malo vraćao uzme i da kaže šta pa mi se svoje šta mi se, sad ne zna onda to. A volio bi da me što više da obiđe. Neki dan kaže, ja se jednom dajna ne zove. I kaže, vi mogli da odemo, kaže, da vi je što nam podnijem. Nikad. A to nas daje, što treke mi, ona je da teka da ne neko dođe pita, kaže ima problema, kaže ima, hajde mjesti. Jer da sklopim da radim, pogotovo da radim. Jer ima nam teža. Nisam onaj Pa dođe mene, kaže, a kuka, kuma je dobiti. I hvala Allahu, da se ne dobiti. Dakle, profa će spati onaj koji uzme mimo Allaho posljednika sebi da bude taj koji će od... Naravno mi kaže koji kaže, vidi to, to nema na to. Nijedimo kaj srne. Nijedimo kaj srne. I kaže, ne odstupamo za milimetar. Ali se uvrijedi više, ako mu uvrijedi šeha, ne bude ubavila da kaže, kaj će ba'd i uvrijedi za sunnet. De que les robó una tarjeta. Y de que son las robadas y triste, se dan las Ah, con mi situación. Me está con mi situación. Mores de detrás, tú me estás con este ejemplo. Todos los dos. Estamos de mover. Continuamos con mi clase, una mente de los dos. Y como dicen a tú, ya le dicen, y está jato la cuenta. Ya está aquí la situación. Nada, tú. Uso, usted dice, poslanika da im bude vođa. Onak koji će nasmrtirat me neće. I govorite mi ostalo ga šta? Ja uvedena me i tebi. Levi sehar. I da je kakve sreće da mi nisam uzao kulane na kalila. Tebi to i to čovjeka da ne bude kalil. Šta je kalil? Kakav? Prvi ni prijatelj. Pazite kako Allah Azza wa Jalla pitava kan na hirtu grešnika. Prva stvar, zavite što nije uzor sebi poslanika kao uzora da ga slijedi. A druga stvar, što još opet na zavi više, to je određen u otporu uzor sebi da bude pitke pijete neki mimo. Zbog čega? Zato što je ovaj naš prijatelj odveo u mjesto. pujiaan yang mereka suka adalah kata abangnya. Kaže, odbili u zabludi, u zabludi. Nakon što mi je došla. Od ove odpominjanja Allaha za zel iz džaeli nakon što mi je došao. Nakon što mi je došao. Da spominjem Allaha za zel da nisam stavio, Todo lo que está es salir muerto de otro de otro. Gdje? U zabludi. Pa to umjesto spomljena Allaha, spominje ono nešto drugo. Dobro. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi Bukhari Al-Bat'u على دين خليل čovjek je kaže na vjeri svoga halila. I to je dobro. Prisno ga prijatelja. فلينظر أحدكم من يخالف Pa neka neko od vas neko dobro otvori oči, meni u halinu. je koga je uzeo sebi da bude prisno prijatelj. Šta znači vam riječ onda halinu? Svako od vas, ja sam ubijeđen da ima neku osobu koja mu jako bija. I povjeruje svoje probleme i svoje određene tajne koje neće tako da ne želi da kaže. Ili mu je žena nego Halim. Ima i to. Da mi je žena prisni prijeće pa njoj sve govori za njom. Sve. Allah Azza wa Jalla kaže u Kur'anu واتخذ الله إبراهيم خليلا I kaže, Allah je tebi Ibrahima uzeo za prisno prijatelja. Da Allah uzme čovjeka tebi da bude prisni prijatelj. Moguće, moguće. Zbog Zato što je njegova srca bilo šta? Iskreno. I zato dakle, po njegovom srcu nije bila mjesta ni za kog drugog osim za koga? Za njegova gospodara. Sve što bi mu naredio, gdje je razmišljio da ne urade za urade? Jo. Zato bi odmah urade. Odmah. A sve što bi mu zabranio, odmah bi ostavio. Pa čak kad mi naredio da svoga sina zakoju. Ja vam ne bilo radio. Ovo htio i godom. Najgoršio nije izvršio. Izvršio. Ali je to uradio. Ali je to uradio. Izvršio najbolje odbio. Izvršio. To je druga mesela. To je druga mesela. To je druga mesela. Nakon toga kada je vidio da njegove srce nema drugo bosu ništa osim Allah azza wa jalla, onda je sad takad Allah i bretna karina, Allah je da šanu za sebi da pristimo da prijatelj. Jer pristni prijatelj je tvoje ogledalo. Zato kaže naš narod, kaže s kim si, taki si. Kaže, ako hoćeš da pitaš od sahi jednog ventara, pitaj se ne tome se šta. Druži. U arabskom jeziku imate još neke izraze, kaže se sa pa dvije prijatelji, pa sa prijatelji. Imaš za njih poznani. Ali Halil je nešto posebno. Zato ko sebi izabere nekoga da prisnog prijatelja sebi uzme, dobro znaje da ti pokutira. I neophodno je da se na tome životu, tome govoru i načinu ponašanja i oblačenja i svega odlikuje nešto od onoga čvrstvog prijatelja što ga ti imaš. Neophodno. Ljudi kada uzmu sebi za to da mi bude čvrstvi i prijatelj, tak ti tako je da bude ko nego. Tako nije tako. Sakar hoda, hoda, poput njega i njih. Curica mala, gdje dođete, gdje je u sebi čuje, hoda sa stvarno. Curica mala. Kada kroz kodu hurda pokušava da voda poput svoje majke. I kada oblasti, oblasti nešto što vidi na svojoj majci da je obuka. Jer ona moj prišli prije. Nema drugo. Ona je 24 sata se nam rekao je prvo. Prisni prijatelj. Ha? Zato se ovdje kaže šta? Da je kad je sreće da nisam tog i tog intana sebi uzao da, da je druga kalina. قلت لا تستكاد ده يقود يقدر لنا انتك اطمنا انا واحد إذ جاءني كفندران جيلود بالضبط الحاجة جامل ليس هو في البيت وهذا المتفهم ها؟ الترجمة دي هو كل شيء نعمل طيب Allah subhanahu wa ta'ala تقول الأمة تعالى تقرأ نبينا إكاد اليوم تقلب وجوه فدعنا تتكالب تقلب قلب يقلب لا تشاهد غير التأثير دي هو ليس الجهل قلت فانت ما قلت له راجل ولا كتير Ono kad tebe se na rostinjeno janje ne znam nija šta, ja, ja, ja, ja kako? On kad će sa svih strana prži. Ali najviše prži gdje baš? Najviše boli gdje? Uporat se bole na lica i uporat se bole od drugih. Onaj dijelova tima. Allah azze wa djela ne govori da ne govori o prženju tijela, nego govori ovdje šta o prženju lica. Budu. Budu. je unune i kad će govoriti ja lejte nabit. Da smo kaže kakve sreće na dunjalu dok smo bili, Aba'na Allah wa aba'na Rasul. Aba'na Allah wa aba'na Rasul. Da smo kaže oko bila dunjalu kako pobili kome? Allahu i njegovom postaviku. Vidite šta želi ljudi na u džehennemu. Vidite šta želi u džehennemu. Šta su njihove želje? Govoriti ja lej tena, ja lej, ja lej. Šta pa znači to? Šta želi kad se govori kad nam je nekako? Kaže, znaš sam kakve sreće na dunalu su se pokorilo Allahu i njegovom je postavio. ne da li za ženom, ne da li za djetom, ne da li za imetkom, ne da li za vodom. Nego kaže, da sam kakve sreće sam sam nas ne pokorio kome. Allahu i njegove poslanike. Opet koga uzma je štebi za prije zanoga koji te vodi kroz njavu koga? Allah i njegove poslanike. Tamo smete da je govorio šta? Da sam kakve sreće imao sve poslanika, zanodića, a ovoga čovjeka što sam ga vidio. Pa kalu i govorit će Rabbena i govorit će gospodaru naš. Ovi nasi fa zatena wa kubara'ana Mi smo sebi, kaže, uzeli koga? Sadatena naše što bi rekli ugledni, ugledni, gospodu, da ne budu vodi. Mi smo uzeli tebi gospodu i ugledne i bogataše da nam budu vode. Bo je kubera, eda, i oni koji su nas položali. Fa je avalume sabiha, to pa smo kaže šta? U propast. Odvojno. Sve što uzmije sebi za vodu da te vodi na dunanuku, mimo Allaha i njegova poslanika, ne pa što Bio imam, bio učenjak, bio muhaddi, bio hoda u dani, koga god bude sebi uzmio da te vodi mimo Allaha i njegova poslanika, potpuno ti su propali. Naravno, baš se sad neko reći, Ej, a pa mi uzmijem učene ljude sebi, to znači učen, on je učen, on razumije Kur'an, on razumije sve što na to vodi. Zabluda. Kako je da? Zabluda, sama. Zbog čega? Možda od današnjice. Od današnjice govorimo. Da bi razumio Kur'an, da bi razumio sunnet, mora biti. Ne ima tog tipa na zemljalu. Ne postoji kompet na zemljalu. Znači. Da. Ja sam ome jedan puta spominjao o pitanju tefsira Kur'ana. Vrlo razumio tefsirski ajet. Znate što kada se po jednom značenju ajeta, islamsku ženatu u tekstiru razliđu na nekoliko različitih tumačenja. I svaki dokazuje da je ono što je kod njega islam. Shodno jezičkom značenju ajeta, shodno kira ajetima, shodno određenim hadisima koji došli pa kod njega u ovom kod njega To se Da bi islam to svačo mora da bude ogroman kapacitet da se to popanti, dobro da stavi i opet. Neko je to više. Neko je to više. Isto tako i sahabnički da je ovo. Zapad Avaluna Sabira kaže, oni nismo iz Srbuga za Hrvaš, nismo su jedini, odvatili smo, odvatili smo 30 ljudi za Hrvaš. I onda su odnali smati zakon. ربنا آتيهم بعقين من العذاب gospodaru, ali zato daje njima sada kaže kakvu kaznu? Zijafej dublu. Želite tako misli džahenema, za ovi koji su ovi isi za njima, da im Allah ajze na zemlje doliti Allah fastu. Tamo im džahenema, doli u džahenem. I kaže Rabbena, gospodaru naš, a ti, a ti zijafejni min al-adad, da im kaže dublu zato što su zadovoljni. To je samo to. Ola anhum la'anum kabira i velikim prokletstvom nisko. Samo da se izradi, ne uzmeš Allaho poslanika sebi da uzmeš kaj vodim da ti krši put u ovom fitnesu koliko tebe. Oto, bit ćeš mu sami ovom koji će onda dobro. Uzeo ti šeha, uzeo ti imama, uzeo ti učenjaka, uzeo ti nekog savjenika, uzeo ti onoga koji ti je zakon od tvoga, znači šetrovu, kada je to zakon, odli ga, digni se za tim. Kada u naslov je način. Dobro. Između ostaloga, za ne kaže ona Azza wa Jalla će čak nevjernici u Jehenomu govoriti, ja lej, kuntu, turata, Vidite šta kaže ovdje. Da će govoriti, ja lejte mi kuntu, to raba, da je kakve sveste da sam danas šta. To raba, sve je to raba. Prašina. Prašina. Pa na onoj zahenjama, želim da bude prašina. Zbog čega? Nema još vlasti. mentre eh, eh, eh, si perdona dieta e scarsa attitudine. Sam to upravo vremenu, kuntu. U smislu da je na Dunjavku bio pravično. Kane, jeste takozvani vjerovnici mravi, takozvani. Glavu koji dolazi kane, dolazi u prošlo vremenu, mi smo ono zapravo između ostaloga i krajnji gladovi. Naravno, onda se misli da sam na Dunjavku, odnosno da sam sada prašina. فلازم لازم لك كالميزان لازم لك كالتراث شدي لازم لك في الملكة جهنم ولازم لك ما شاء الله ما اشتري كان سبحانه وتعالى يقول لك كل ما يتحدث فشمال فدلوقتي هو شمال بين السماء لي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت ولا نفع ما حسابية إذا نفع نفع كنا وقت حساب السلمة حساب فلانا مورا مورا أي أبو مليو نفع داتا قدوك هيك تسا فلانا da mi kaže to, to nije nuka data u njih ruku, nikako. I da kaže, ne znam da račun koji treba da polaži. Ja vejte na kada ti I da kaže, nikako računa Ne ima, da me nikako ne ima. Nikako da ne postoji. Ma abna indi malije, meri zanat i metak. Pomoći neće. Odpovo. Imao si zemlju, imao si šumu, imao si traktor, imao si auta, imao si fabriku, imao si pare, imao si te, imao si kuće. Ma abna indi malije, danas tebi mjesec ne pomaže. وهلك عني سلطاني الله koji sam na dunjalu koji imao i gazio ljude, je od mene propala prošla. Jer samo to, u tome stanju njegovoga preračunavanja, što bi rekli mi, gromki glas, ponete se Znate da braće sad nisam roba kroz mrak. Apsolutni mrak. Trajte svega što se šuti. Kad odakle se neko treći, znam kako bi ima sve, a? Huzuhu pa moj nuh! Držite ga kada i okove okrivaju. Više, više se pripaneš ono vrlata koji ti to naredio to radi. Zamite da tada neprijatelj vas krvološki zarobio. Krvološki neprijatelj koji ti Mašta kada pije tvoju krv. Braćo, neki dan sam gledao o Srebrnici. Jedan dokumentarni film. Da li pokri tako me Allah Da neko je tu za mene. Kako je srpski agresor ubio koji su bili u koloniji prije, a pogotovo kad su bili u koloniji, kad su išli na slobodnu teritoriju. Šta se im sve radili, kako se pjetali i kako su ih knarili. I kako između ostaloga, prije nego što se ubije ona presuda kad kaže koji ga ubijete, prije nego što se tako ne. Jel tako nije tako? To je tiči, braća moja zlata, utjecanja i sada. Kad čuješ, kaže, koji toga, kad kaže to, to te već je zaklano, već je zaklano, a nisi zaklano. Gotovo. No, yo creo que el no lo escribí. Dani, ahora algo que deja con no, me voló. Desde que acá llegó con esto. Ok, no. ثم الجحيم صلوه أتت يكاد جهنم بس Kako spominje tamo? Spominje silsilu jednu. A? Da će biti šta? Koduhu pa guluhu. ga okuvajte u lanac zeruhu zebaruna zira'a faslukuh kaže koji će biti 70 laka kad dugačak faslukuh i dosta ga usta ga في سلسلة ذلك سبعون ذراعا Lanac ga motaj veži koji je dugačak 70 laktova. Pusti innehu kanu la yu'minu billahi l'azim, on je bio nevjeniku Allaha uzvišeno, ona je hudbu pa, innehu kanu la yu'minu billahi l'azim. Nije, kaže, žerovo Allaha uzvišeno, niti je kaže šta? Hranu, meskina, hranu. I zatim kaže, i danas on kaže, nema, kaže se lehu jom, a ona Amin. I on danas ne ima nikakvog branitelja. Nikakvog. وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِثْلِهِ Neće danas dobiti hranu kad kažu islamski učenjaci ono što od stanovnika džehennema izlazi njihovi tijela. La yadkuruhu illa al-khati'un. I neće, kaže, to jesu koji su grešnici. Sve se izgubio. Mi smo rekli, sjećate se prvo predavati, kad smo otvorili, rekli smo da neće koristiti insan na sudnjem danu, šta? Ni. I metak ni. I sinovi. Osim onaj koji dođe Allahu, Ja kažem kari, osim onaj koji dođe Allahu, čistu ječku. Ovdje se ovaj kaje, I da je mjesta kriza na kovače. I vlast svema vidi da je potrošena. Sve je I u drugom ajetu, e, u drugom, kad mu učine na drugom rekatu, kaže ti mi dostalo kerila i na duke, i na duke, Na dan kada će se zemlja smrtiti u komadići, što bi rekli. Sada će biti. Poradano. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا I kad će doći tvoj gospodar i meleki u safove poridati. وَجِيَ يَوْمَ إِذِمْ بِجَهَنَّمِ I doći će toga dana sa Jahannamom. Ovdje vidite imate onaj opis dolaska koga? Allaha. وَجَاءَ رَبُّكَ I doće toga dana svoj gospodar. Kako će doći? Ha? ali ovdje se govori o njegovom svojstvu svojstva dolaska će Allah azza wa jala. Kako ne znam? je to? وَالْفِيَ bi إِذِنْ i toga dana će doći strah džehennema. وَالْفِيَ يَوْمَ bi بِجَهَنَمِ I toga dana doći će sa strah džehennema. šta se tako i dogovorio? Šta se فتقول Aaaa, da sam kakve svete na ovom medinalu se žrtvo ovo, da nešto od svojih dobrih djela uradi. فيومئذ لا يعذب عذابه احد عذاب دانه قوما i niti će u lance i prokivati konobar. Mi ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti koje se našem druži